We're probably going to stretch these, um, these last few chapters of Matthew out. Valószínű, hogy kicsit így kinyújtjuk ezeket a, az utolsó fejezeteket Máté evangéliumában. You know, we'll have a few um, guest speakers uh, in the first part of this new year. És ebben az új évben lesz néhány vendégtanítónk is. And uh, probably do a little series on something related. És valószínű, hogy lesz egy kis tanítás sorozat, tanítássorozat valami ide kapcsolódó témához. And we're going to try to to time it just right so that the resurrection falls right on Easter. És úgy nyújtjuk, meg, meg jönnek ezek a vendégtanítók, hogy a, a feltámadás az pont majd húsvétra essen. That's, that's really not important. Igazán ez <laughs> nem fontos, hogy így legyen. We talk about the resurrection every Sunday. Mert minden vasárnap beszélünk a feltámadásról. That's why the church meets on the first day of the week. Igazán ezért <laughs> jön össze az egyház az hét első napján, legalábbis angolban az első nap. Well, according to the Book of Acts, anyway. So, Igen, a, a, az okay. abcsel szerint így so, van. on Sunday, tehát vasárnap nálunk. This, this, is re, this is the day Jesus resurrected from the grave. Azért, mert ezen a napon uh, emlékezünk arra, hogy Jézus feltámadt a sírból. If he didn't raise from the dead, this is just, uh, I don't know, this is just a religious club. Hogyha Jézus nem támad fel a halálból, akkor igazán ez most egy vallási klub, ahol üldögélünk. Where we remember a dead person. Ahol egy halott ember emlékezünk meg. But this isn't a religious club. De nem, ez nem vallásos klub. This is the body of Christ. Ez Krisztus teste. Family of God. Ö, Istennek a családja. This is the temple of God. Ez Istennek a temploma. And we, we we're here to to, to worship a living God. És azért vagyunk itt, hogy egy élő Istent imádjunk. One who came back from the dead. Egy olyan Istent, aki visszatért a halálból. And right now reigns and rules in glory. És most is dicsőségben uralkodik és fel van magasztalva. And because of that we can trust him. És emiatt bízhatunk benne. And today we're going to look at really one of my favorite stories. És ma az egyik kedvenc történetemet fogjuk megnézni Jézus életéből. And as I said before, John tells us that this happens exactly six days before Passover. És ahogy az előbb is mondtam, János elmondja nekünk, hogy ez a történet a, a kereszt előtt hat nappal történik. Chapter 26, verse 1 says, After he had finished saying these things, 26-os fejezet így kezdődik, amikor Jézus befejezte mindezeket a beszédeket. And those things are what we call the Olivet discourse. És uh, the, what discourse? the the the yeah um, aha, tehát az, beszéd, aha, az olajfák hegyén tett beszédére célozik so, az ige. Chapters uh, 23, 24 and 25. Tehát tulajdonképpen a 23, 24 és a 25-ös rész, amit az előző alkalmakkor olvastunk. A fairly lengthy teaching from Jesus talking about the end times. Ez igazán egy elég hosszas tanítás Jézustól, amiben az, a végidőkről beszél. After he finished saying these things, és amiután befejezte ezeket a beszédeket, he said to his disciples. Így szólt tanítványaihoz. Verse 2 You know that after two days the Passover is coming, and the Son of Man will be delivered up to be crucified. Tudjátok, hogy két nap múlva lesz a húsvét ünnepe, és az emberfia átadatik, hogy megfeszítsék. So the Passover is coming and the Son of Man will be delivered up to be crucified. Tehát eljön a húsvét ünnepe, és az emberfiát átadják és megfeszítik. This is the third time that Jesus prophesies his death. Ez a harmadik alkalom, hogy Jézus a saját haláláról profétál. You know, so far his disciples have kind of gone along with him on this journey preaching and teaching and healing people. És eddig ugye folytatták vele az utat a tanítványai, ahogy Jézus prédikált, tanított és embereket gyógyított. And they came to know him as the Son of God, the Messiah. És akkor úgy ismerték meg őt, mint Isten fiát, a messiást. But we know that so many times they still didn't understand that the Messiah would suffer before he reigned in glory. De tudjuk az igéből, hogy olyan sokszor előfordult, hogy nem értették azt meg, hogy a messiásnak szenvednie kell azelőtt, mielőtt majd dicsőségben uralkodni fog. And so that even the disciples were expecting, you know, a, a Messiah to kick the Romans out and to set up a kingdom in Jerusalem. Tehát még a tanítványok is azt várták, hogy, hogy ez a messiás majd majd kidobja a rómaiakat Jeruzsálemből és ő fogott uralkodni. They didn't understand that Jesus would suffer. Nem értették azt meg, hogy Jézusnak szenvednie kell. That he would die. És hogy meg kell halnia. That he would be cut off, as the, prophes, as the prophecy says. És ahogy a profécia azt mondja, őt, őt levágják, hogy elvágattatik erről a földről. That the son of David would rule later. Hogy Dávid fia majd ez után fog uralkodni. And so he tells them, the son of man will be delivered up and crucified. Tehát itt elmondja neki Jézus, hogy az emberfia átadatik és and, megfeszítik. And this is just let me read what the, the next few verses. It says, The chief priests and the elders of the people gathered uh, in the palace of the high priest, whose name was Caiaphas, and plotted together in order to arrest Jesus by stealth and kill him. But they said, not during the feast, lest there be an uproar among the people. És a következő versek ezt mondják. Ekkor összegyűltek a főpapok, az írástudók és a népvénei Kajafás főpap palotájában, és megegyeztek abban, hogy Jézus csellel elfogják és megölik. De ezt mondták, ne az ünnepen, hogy zavargás ne támadjon a nép között. So Jesus had done enough things, he'd said enough things to really make some enemies. Tehát Jézus már elég sok mindent tett és mondott ahhoz, hogy néhány ellenséget szerezzen magának. And these religious leaders who didn't want to give up any of their authority. És ezek a vallási vezetők, akik a saját tekintélyükből nem akartak semmit feladni. You know, they didn't they didn't like it when Jesus said you have to be more righteous than nem tetszett nekik az, amikor Jézus arról prédikált, hogy az embereknek ö, jobbaknak vagy vagy vagy ö, ö, helyesebben élőknek kell lenni, mint a farizeusok. They didn't like it when Jesus said, "Go ahead and do what they say, but don't do what they do, because their deeds are are are are evil. Nem tetszett, amikor Jézus azt mondta az embereknek, hogy a farizeusokra nézzetek, és tegyétek azt, amit ők mondanak, de ne azt tegyétek, amiket ők tesznek, mert ez teljesen gonosz, amit ők cselekszenek. They didn't like it that Jesus broke their rules. Nem tetszett, hogy Jézus megszegte az ők is törvényeiket. He healed on the Sabbath. Hogy például szombaton gyógyított. And so they've gathered together, let's put an end to this guy. Tehát összegyűltek és azt mondták, hogy na vessünk véget ennek az embernek az életének. He's been causing us trouble for too long. Ő most már túl sok ideje okoz nekünk fejfájást. But they said not during the feast. De azt mondták, hogy ne az ünnepen tegyük ezt. But what did Jesus say? De mit mondott Jézus? The Passover is coming. Eljön a húsvét ünnepe. And the Son of Man will be delivered. És az emberfiát átadják. And he will be crucified. És megfeszítik. We see, we see in just this picture just how much in control Jesus is. Látjuk ebben a képben azt, hogy mennyire ura Jézus ennek a helyzetnek. The, the, you know, the cross is a tragedy. Azért, mert a, a kereszt az valójában egy tragédia. You know, that the religious leaders wouldn't, re, wouldn't receive the Messiah from God and they would crucify him. Maga az a tény, hogy a vallási vezetők nem fogadták el az Istentől küldött messiást, hanem őt keresztre feszítették. That they would actually break, you know, the ten, you know, the ten commandments by killing somebody. Tehát a tíz parancsolatnak sem engedelmeskedve megöltek valakit. Because this person broke their man-made rules. Azért, mert ez az ember megszegte az ő ember által alkotta kis törvényeiket. Like, it's a tragedy Ez valójában this happen. tragédia. But we shouldn't look at it as if Jesus was just in the wrong place at the wrong time and got caught de mégsem úgy kell erre néznünk, mint hogyha eh, Jézus rossz időben lett volna rossz helyen, és hát csak úgy véletlenül elkapták őt. They, they, they wanted to, they wanted to trap him. Ők tényleg csellel akarták elkapni őt. They wanted to, to, to kill him. És meg akarták őt ölni. But they wanted to do it secretly. De ők ezt titokban akarták Quietly. megtenni. És halkan, csendben. They just wanted him to disappear. Csak azt akarták, hogy így csöndesen eltakarítsák őt. But, but Jesus wanted to be done in view of as many people as possible. Jézus viszont azt akarta, hogy az, ezt az eseményt minél több ember lássa. God wanted the, his lamb to be sacrificed for many. Isten azt akarta, hogy az ő báránya sok emberért legyen feláldozva. He wanted the crucifixion of his son to be publicly displayed. Isten azt akarta, hogy az ő fiának a keresztre feszítése az mint egy nyilvános esemény ö, ö, történjen meg. And we see that Jesus Jesus's life wasn't taken from him. És látjuk azt, hogy Jézusnak nem elvették az életét, but he freely gave it. hanem ő szabadon odatta ezt. He's in charge here. Ő van, ő az ura ennek a helyzetnek not, not these És nem ezek a vallási vezetők. He's in charge. Hanem ő az ura a helyzetnek. It's his timeline. Az ő időzítésében történik minden. Which I think is an encouragement to us. Ami szerintem számunkra is bátorító lehet. Especially as we spent most of November and December looking at Jesus' prophecy about the end times. Főleg, mert a november és a december nagy részét azzal töltöttük, hogy megnéztük, hogy Jézus hogyan profétál a végidőkről. And we can sit around and go like, oh, the, the times are so evil, wicked. Ah. És akkor életünk és mondhatjuk, hogy jaj, annyira gonoszak és borzalmasak ezek az idők, amiben élünk. How can God, you know, perform his will in, in, in, this, in this culture? Hogy lehet meg Isten akarata ebben a kultúrában? You know, is, is, he, is he even coming back? You know, we've seen no sign of his coming. Like, Egyáltalán where did he go? visszajön Jézus majd, tehát nem látjuk a jeleit, hova ment, mi lesz itt? And perhaps as, as believers we can be a little, I don't know, a little discouraged. És talán hívőként egy kicsit elcsüggethetünk emiatt. But we can, we can, we can know and trust that God's time, timing is, is, is you know, It's, it's, all going happen according to his timing. Mégis tudhatjuk és bízhatunk abban, hogy minden, és ezek az események is Isten tökéletes időzítésében fognak megtörténni. He's in control right now. Ő ura ennek a helyzetnek is. Though it may, may not look like it. Bár lehet, hogy mi ezt nem így látjuk. Just as he was in charge, in control then. Mégis ugyanúgy ura a helyzetnek, mint ennek a helyzetnek, amiről most olvasunk. Nothing will happen by accident. És semmi sem fog úgy véletlenül megtörténni. God will have his will done. Hanem Isten akarata fog érvényesülni. He's sovereign. Mert ő mindenható. Which means he can do whatever he wants. Az azt jelenti, hogy mindent meg tud tenni, amit szeretne. Whenever he wants. Akkor, amikor ő szeretné. He has a plan. És neki van terve. We can trust him. És bízhatunk benne. So he says, Passover is coming. They're going to kill me. Tehát azt mondja Jézus, hogy jön a húsvét, és meg fognak engem ölni. And they agree with half this statement. És a, a tanítványok ennek well, az not, not, the, not the tanítványok, the, the religious leaders, ja, they just aha. agree with half of it. Tehát nem a tanítványok, hanem a főpapok ennek az állításnak a felével egyetértenek. You can be sure we're going to kill him. Igen, biztos, hogy megöljük őt. But not during the feast. De nem húsvétkor, nem az ünnep alatt. Now when Jesus was at Bethany in the house of Simon the leper, verse 6. Hatos vers, amikor Jézus Betániában a leprás Simon házában volt. Bethany is a town just about two kilometers from Jerusalem. Betánia egy Jeruzsálemtől kb. két kilométerre fekvő város. So if you leave Jerusalem, there's a little valley, and then there's the uh, the Mount of Olives, Tehát where amikor Jesus hung out a, a lot. A, az ember elhagyja Jeruzsálemet, akkor van egy kis völgy, ahol van, és utána jön az olajfák hegye, ahol Jézus sok időt töltött. And uh, if you go over the hill, és hogyha átmész ezen a hegyen, be in Bethany. akkor jön Betánia. It's really close to Jerusalem. Tehát nagyon közel van Jeruzsálemhez. And we see that Jesus spends lots of time in Bethany. That, that must have been his like home, away from home when he was near Jerusalem, he would stay in Bethany. És látjuk azt az igéből, hogy Jézus sok időt tölt Betániában. Valószínűleg ez volt mondjuk a második otthona, amikor nem az igazi otthonában volt, akkor itt töltött el sok időt. And uh, the, the name of the city means house of poverty. És a Betánia szó egyébként azt jelenti, hogy a szegénység háza. So I'm guessing not not many were well to do there. Tehát ebből arra következtethetünk, hogy nem túl sok gazdag ember élt ott. Not entirely sure. Ez persze nem biztos. Or maybe, maybe it was just, it was just the, the name of a town like, you know, it, it's the end of the city. It's like, you know, it's almost the countryside. It's like the end of commerce. It's the, it's, it's out there. De lehet, hogy ez az név csak arra utalt, hogy ez ugye a, a nagyvárostól kicsit kiebb fekvő település volt, hogy ez már majdnem a város vége, ezután már a vidék jön, <clears throat> itt a, a kereskedelem az már lassan megszűnik. And he's there at Simon, at the house of Simon the leper. És a leprás Simon házában volt. And we can guess that he's not a leper now. Tehát arra következtethetünk viszont, hogy most már nem volt leprás Simon. Because uh, lepers were to be separate. They were to be ja, separate. Uh-huh. Igen, mivel hogy a leprásoknak külön kellett, hogy éljenek. We can guess that Simon was some was one of the lepers that, that Jesus healed. Arra következtethetünk, hogy lehet, hogy Simon volt az egyik leprás, akit Jézus meggyógyított. And there they are at his house having a, having a meal. Ott vannak és együtt esznek az ő házában. Fellowship. És élvezik a közösséget. And a woman came up to him with an alabaster alabaster flask of very expensive ointment and she poured it on his head as he reclined at the table. Oda ment hozzá egy asszony, akinél egy alabástrom tartóban drága kenet volt, és ráöntötte az asztalnál ülő Jézus fejére. We know again from John that this is Mary. Tudjuk a János evangéliumából, hogy ő Mária volt. Now which Mary? Akkor melyik Mária? Seems like every woman in the New Testament is named Mary. Úgy tűnik, hogy az Új Szövetségben majdnem minden nőt Máriának hívnak. Mary, the sister of Martha. Ő uh, Mártának a a, volt Máltának a nőtestvére. Uh, Mary, the sister of Lazarus. És volt uh, Lázáros, Lázárnak a nőtestvére. Uh, we see her three times. Ezt a Máriát háromszor látjuk. And every time she's at the feet of Jesus. És mindannyiszor ez a Mária ott volt Jézusnak a lábainál. One time Jesus was at Bethany at their house and Martha was busy cooking probably, és serving, getting the meal ready. Ezt a történetet, amikor Jézus ott volt Betániában az ő házukban. And Mary was just sitting at the feet of Jesus listening to him teach. És Mária ott ült Jézus lábainál, hallgatta Jézust, hogy tanított, és Márta viszont elfoglalta magát a sok házi munkával, főzéssel, stb. And, and Mary was, listening, was just enjoying the, the fellowship, the company of Jesus. Mária ott ült Jézus lábainál, és élvezte a vele való közösséget. And Martha at some point frustrated. És Márta egy ponton nagyon frusztrált volt. Says, Jesus, don't you care that, that dinner's not ready? Jézus, nem érdekel téged, hogy még kész sincs a vacsora? And my sister is just She's just lazy. She's just sitting there right there at your feet, doing nothing. Meg lustálkodik, és ott ül a lábainál, és nem csinál semmit. Now my kids do this all the time. Az, az én gyerekeim is sokszor csinálják ezt. Okay, boys, it's time to clean your room. Jó, fiúk, itt az idő, hogy uh, kitakarítsátok a szobátokat. And, and then they'll all say, But he's not doing it. És rögtön azt okay. figyelik, hogy a másik mit csinál. Hát ő se csinál semmit. You know, I don't, I don't care what he's doing. I, you need to be responsible. You need to go do it. Okay, De go. ne az foglalkoztasson, hogy a másik mit csinál, hanem te vagy felelős azért, hogy te menj és csináld. Martha says, my sister's not helping me. És akkor Márta is hasonlóképpen Don't you care, Jesus? kifakad, hogy hát nem segít a hugom, hát Jézus téged ez nem érdekel. Jesus says, She's chosen the better thing. És akkor erre mondja Jézus, hogy Mária a jobb részt választotta. She's she's with me. Ő velem van. And what she has won't be taken away from her. És amije van ezáltal, azt nem tudják tőle elvenni. And then we see uh, Mary later when és, Lazarus is raised from the dead. És akkor ugyanezt a Máriát látjuk ugye később, amikor a másik testvére Lázár feltámad a halálból. If you remember the story, Lazarus dies. És akkor ugye emlékeztek erre a történetre, hogy Lázár meghal. Jesus is slow in coming to Bethany to heal him. Jézus túl lassan ér oda Betániába, hogy meggyógyítsa őt. And he doesn't arrive until Lazarus has been in the grave for four days. Nem ér oda addig, amíg Lázár, Lázár már négy napja a sírban van. But when he arrives, de mikor végre megérkezik, Mary runs to meet him. akkor Mária rögtön odafut hozzá, falls at his feet. és leborul a lábához. És akkor azt mondja, hogy ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. And Jesus weeps there és with, Jézus with Mary. együtt sír ott Máriával. Mary receiving comfort from Jesus és in Mária a difficult time. így vigasztalást kap Jézustól egy nagyon nehéz időben. And here she is coming into this this uh, this meal, this feast. És most itt van és eljön ö, erre a, a vacsorára. Jesus is sitting at table. És Jézus ott ül az asztalnál. He's not sitting on a chair. Akkoriban right? ugye nem széken ült, He's reclining. hanem így a földön, így ledőlve ült az asztal mellett. When two years ago, when my family and I were in Tajikistan, we did this There were no tables and chairs. Uh-huh. Amikor körülbelül két éve Tajikisztánban voltunk, akkor mi is így ültünk, tehát nem, nem széknél ültünk az asztalnál, hanem így a földön. And you just sit down and kind of, És akkor úgy leülsz. Try to find some way to be comfortable. Próbálsz valami kényelmes pozíciót találni. But I tell you, my, my knees didn't like it. A, az térdeim nem örültek ennek a dolognak. My back didn't like it. Hátam sem. You know, But it's amazing people who do this all the time. I mean, they're, they're just they're flexible. De bámulatos, hogy ezek az emberek, akik ugye ebben a kultúrában élnek, valahogy olyan rugalmasok, hogy nekik ez nem jelent gondot. And it seems that they they would recline, they would kind of lay down. És valahogy így picit így ledöltek, így a, a karjukon támaszkodtak. And they kind of put their feet out of the circle. És akkor a, a lábukat kicsit így ki kirakták ebből a körből. You don't want your feet too close to the table. Nem, gondolom nem szeretné senki, hogyha valakinek a lába ott lenne az Many asztal times not even közelében, a table. mivel sokszor nincs asztal. It's just a, a, blanket on the floor. Hanem leterítenek egy ilyen szép you know? terítőt az a földre. And you don't want your neighbor's feet in your face, right? So És you try to keep your feet out. Ugye azt se szeretnéd, hogyha a lábad a szomszédodnak a az arcába lógna, tehát próbálod egy kicsit úgy távolabb. And Mary comes in with a flask of of perfume. Tehát ezt képzeljétek el, és ebben a helyzetben lép be Mária egy alabástrom uh, szelencében drága kenettel. She pours on his head. Ráöntötte Jézus fejére. Uh, both Mark and John say that she anointed his feet as well. Márk és János azt is megemlíti, hogy ő, hogy az asszony rákente Jézus lábára is ezt a kenetet. And she used her hair to Uh, to, to wipe up the ointment és a haját uh, használta arra, hogy így, így uh, rákenje a kenetet a lábára. beautiful picture of, of worship and love and devotion. Ez egy nagyon gyönyörű kép annak, hogy, hogy mennyire szeretetteljesen és, és dicsőítéssel és odaszánással viseltetett Jézus This iránt. Perfume was worth about a year's wages. Ez a, a, ez a kenet, ez, a, ez a, ami a szelencében volt, ez körülbelül 8 év munkabére volt. One, Did you say eight years? No, one year. Oké, okay, egy év. Bocs, nem so, tudom, hogy onnét <laughs> Still a large amount of money. Szóval sok pénz volt. Uh, and the women would have been collecting the perfume for their wedding. És az asszonyok általában ezt a, ezt a parfümöt, ezt a kenetet, ezt például az esküvőjükre szánták. But it's like, it's like Mary's all in. De úgy tűnik, hogy Mária tényleg teljes szívvel ott volt Jézusnál. know, I don't know if you, you know, you ever play poker, there's that phrase all in, you know. All or nothing. A pókerben van egy ilyen kifejezés, aki otthon van ebben a játékban, hogy, hogy mindent bele, hogy mindent I'm, odadok. I'm with him. hogy én, én vele vagyok, tehát én mindenét lerakta. I've, I've no other hope. Nincsen más reménységem. I adore no other. Senki mást It's nem him. imádok, hanem csak őt. And you know, Paul writes it to the, to the Corinthians. He says, the hair is the woman's glory, right? És Pál azt írja a korintusiakhoz eh, írt levélben, hogy a haj az asszonynak a, a dicsősége, koronája. And here Mary is at the feet of Jesus giving her glory. És itt ezzel a jelképpel Mária Jézus lábánál az ő, az ő koronáját, az ő dicsőségét odaadja Isten fiának. But just like the other times when Mary is at Jesus' feet, she gets criticized. De pont úgy, mint a többi alkalommal, amikor Mária Jézus lábánál van, kritikát kap ezért. The, when the disciples saw it, they were indignant. Amikor látták ezt a tanítványai, bosszankodtak. Yeah, they were angry mérgesek Why voltak. The waste? Mire való ez a pazarlás? Why the waste? Miért pazarol? For this could have been sold for a large sum of money and, give, and been given to the poor. Hiszen el lehetett volna ezt adni sok pénzért, és azt a szegényeknek juttatni. And we know that it was, it was Judas that probably truly in his heart thought this thought. És tudjuk, hogy valószínűleg Júdás volt az, aki tényleg uh, szívéből gondolta ezt a gondolatot. He was the treasurer ő volt a, a, a kincstárnok. And he stole money from Jesus. És gyakorlatilag hát lopott. Pénzt lopott Jézustól az ő saját céljaira. And he says, "Oh, what waste!" És akkor azt mondja, vagy mondják, hogy mire való ez a pazarlás. But is this really waste? De ez tényleg pazarlás? I think um, many times uh, the world thinks that of us. Azt hiszem, hogy nagyon sokszor a világ ezt gondolja rólunk. You go to church like every Sunday. Gyülekezetbe jársz minden vasárnap. You could be resting. Lehet, hogy pihenhetnél a helyet. Get a second job, make vagy, more money. vagy akkor vállalhatnál egy második munkát, What a waste. és, és, és dolgozhatnál, és több pénzt kapnál, és miért pazarlod erre a vasárnapodat? What a waste. Micsoda pazarlás. You actually give money te tényleg pénzt adsz to the a gyülekezetnek? You actually give money to poor people. Vagy a szegényeknek adakozol? What a waste. Hát miért pazarlod you should be saving that, investing it. Miért pazarlod a pénzedet ahelyett, hogy megtakarítanád, vagy befektetnéd? Spend it on what you want to. És arra költenéd, amire te akarod. What a waste. Micsoda pazarlás. What a waste of time that you're here this morning. És micsoda időpazarlás az, hogy itt ülünk ma délelőtt. But it's not the way Jesus sees it. De Jézus nem így látja a dolgokat. And I love the fact that Jesus comes to her rescue. És nagyon tetszik nekem az, hogy Jézus itt, itt Mária védelmére siet. Jesus aware of this said to them, Why do you trouble the woman? For she has done a beautiful thing to me. Mikor Jézus észrevette, ezt kérdezte tőlük. Miért bántjátok ezt az asszonyt, hiszen jót tett velem? When we worship Jesus, amikor mi dicsőítjük Jézust, when we When we give in his name. Amikor az ő nevében adunk valamit. When we spend time with him. Amikor időt töltünk vele. It's a beautiful thing. Ez egy csodálatos dolog. Your worship is a beautiful thing to Jesus. A te dicsőítésed egy, egy csodálatos dolog Jézus számára. I'm not just talking about singing songs, right? És most nem csak arról beszélek, hogy dalokat éneklünk. When you live your life to him, it's a beautiful thing to him. Amikor mi az életünket Jézusnak éljük, akkor számára ez egy gyönyörű dolog. He says, For you will always have the poor with you, but you will not always have me. I'll not always be in your presence. És akkor erre azt mondja, hogy mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek. And then he says, in pouring this ointment on my body, she has done, uh, she has done it to prepare me for burial. mert amikor ezt a kenetet a testemre öntötte, temetésemre készített elő. This is interesting. Ez nagyon érdekes. Mert úgy tűnik, hogy a tanítványoknak még mindig nem esett le a tantusz, hogy Jézus meg fog halni. But it seems that Mary alone understands it. De úgy néz ki, hogy Mária valahogy ő az egyedüli, aki ezt megértette. Lehet, hogy azért, mert annyi időt töltött el Jézus lábánál. And before you get all the Marys confused. Mary of Bethany is not one of the Marys that goes to the tomb. És uh, mielőtt mindenki már teljesen összekeverné a Máriákat, ez a betániai Mária nem azonos azzal a Máriával, aki a sírhoz megy majd később. She, she's not one of the Marys that goes to the tomb to, to anoint Jesus's body. Ő nem azonos azzal a másik Máriával, aki a többi asszonyal oda megy, hogy megkenje Jézusnak a testét. She's not the Mary that's going Where did they put his body? És nem az a Mária, aki megkérdezi, hogy hova tették az ő testét. This Mary must have understood something. Mert úgy látjuk, hogy ez a Mária biztosan megértett valamit. And she here anoints anoints Jesus' body for burial. És itt ő megkeni Jézus testét az ő temetésére. Truly I say to you that wherever the gospel is proclaimed in the whole world, what she has done will also be told in memory of her. Bizony mondom néktek, hogy bárhol hirdetik majd az evangéliumot az egész világon, amit ez az asszony tett, azt is elmondják majd az ő emlékezetére. such a beautiful thing that she's done. És annyira gyönyörű dolog ez, amit az asszony tett. That it's going to be written down. Hogy ezt majd lejegyzik. It's written down in three of the four gospels. És a négy evangéliumban, ból háromban valóban le is van jegyezve. And we're talking about her today. És most itt erről beszélünk. I mean, we're talking about the worship of one woman. Érdekes, right hogy most a mai Biblia órán egy asszonynak a, a dicsőítéséről beszélünk. Jesus says it's not a waste. És Jézus azt mondja, it's hogy nem, thing. ez nem pazarlás, ez egy gyönyörű dolog. But let's compare Mary with Judas. Hasonlítsuk össze Máriát Júdással. Then one of the twelve, whose name was Judas Iscariot, went to the chief priests and said, What will you give me if I deliver him over to you? And they paid him 30 pieces of silver. And from that moment, he sought an opportunity to betray him. Akkor a tizenkettő közül egy, akit Iskariótes Júdásnak hívtak, elment a főpapokhoz, és így szólt, mit adnátok nekem, ha kezetekbe adnám őt? Azok harminc ezüstöt állapítottak meg neki. Ettől fogva kereste az alkalmat, hogy elárulja őt. Jesus announced They're gonna, they're gonna crucify me, I'm gonna die. Jézus bejelentette, hogy ugye megfeszítenek engem, és meg fogok halni. Mary, in devotion, adoration and sorrow, anoints Jesus's body for that burial. Mária az ő odaadó szereté, szeretetével, dicsőítésével és ugyanakkor bánatával eljön és felkeni, megkeni Jézus testét. But Judas, De Judas, realizing that um, the kingdom isn't coming anytime soon. Aki ekkor jön rá talán, hogy a, a, az a bizonyos királyság, az nem fog túl hamar bekövetkezni. You know, he's not going to be the treasurer of the kingdom of the Messiah here on earth. És nem ő lesz a messiás földi birodalmának a fő kincstárnoka. It seems like that's what he wanted. Mert úgy tűnik, hogy talán erre a pozícióra pályázott. He decides to betray Jesus. Úgy dönt, hogy ő elárulja Jézust. So here's two people. Tehát itt van nekünk két ember. One says, what can I give? Az egyik azt mondja, hogy mit adhatok. She brings the most precious, you know, maybe not the most, but, but a very precious perfume. és nem tudjuk, hogy ez volt-e a legértékesebb tulajdona, de valószínű, hogy az egyik legértékesebb tulajdonát, ezt a kenetet hozta el Jézusnak. És ez egy olyan dolog volt, amit nem tudott utána visszagyűjtögetni és visszarakni ebbe a szelencébe. Something that she'd been saving. Ez egy olyan dolog volt, amit már évek óta gyűjtögetett. And she gives it to Jesus. És ő ezt odaadja Jézusnak. What can I give to Jesus? Mit adhatok Jézusnak? She gives the best. Ő a legjobbat adja. She gives the most precious. És ő a legdrágább tulajdonát adja Jézusnak. And Judas who says, What will you give me? Judás viszont ezzel ellentétben azt kérdezi, hogy ti mit adtok nekem? What will you give me if I betray this innocent man? Mit adtok nekem, ha én elárulom ezt az ártatlan embert? You, what's in it for me? Mi van ebben az egészben a számomra? Mit kapok én ebből? And I think these two questions are quite haunting to És us today. Azt gondolom, hogy ez a két kérdés számunkra is nagyon nagyon ö, tényleg húsba vágó ma. Because we're all sitting in this place having answered one of those questions. Azért, mert úgy ülünk itt ma, hogy az egyik kérdést már megválaszoltuk. What, what can I give? Hogy mit adhatok? Or what can I get? Vagy pedig mit kaphatok? Now I am the first to say that we receive much from Jesus. És én elsőként szeretném ezt kimondani, hogy mi nagyon sok mindent kapunk Jézustól. We receive the Holy Spirit. A Szent Lelkét. And the fruit of the Spirit, joy, peace és, a, és a, a lélek gyümölcsét, a szeretet, öröm, békesség, türelem. We, we receive love. Szeretetet kapunk tőle. We wouldn't know what love was. Nem is tudnánk nélküle, hogy mi a szeretet. You know, we receive so much from Jesus. Annyira sok mindent kapunk Jézustól. Wisdom, guidance. Bölcsességet, vezetést. Companionship. Társaságot, hogy velünk van. Hope. Reménységet. Forgiveness. Megbocsájtást. Clear conscience tiszta lelki We receive so much from Jesus. Annyira sok mindent kapunk Jézustól. But we receive from him what he desires to give us. De mi azt kapjuk tőle, amit ő akar nekünk adni. We don't come to him and say, Jesus, I'll be your follower, but what's in it for me? De nem úgy jövünk hozzá, hogy oké okay, Jézus, tanítványod vagy követőd leszek, de mit kapok én ebből? I'll be your follower if here's my list. Tanítványod, követőd leszek, ha, és akkor benyújtod neki a listát. It's kind of like, you know, Santa Claus. I'll believe in you, Santa Claus, if, if under the tree. Mm-hmm. Kb. mint a télapó vagy angyalka, ki hogy ö, tudja, hogy ö, benyújtod a listát, hogy oké, okay, rendben, hiszek benned, hogyha ezeket megkapom a fa alatt. What's in it for me? Tehát mit kapok én ebből? But unfortunately, there are many people who hang around the church And they're trying to answer that question. What's in it for me? De nagyon sok ember van ma is az egyházban, aki gyakorlatilag így jár közösségbe, hogy oké, okay, mit kapok én ebből? I just want to get, get, get, get. Csak ak- akarok kapni, kapni, szerezni. Health, prosperity. Szeretnék egészséget, uh, gazdagságot. Fame dicsőséget. Control, I want to control people. Hírnevet, szeretnék uralni uh, embereket. What's in it for me? Én mit kapok ebből? Uh, heaven, that sounds good. I'll jó, take that. Jó, jónak tűnik a mennyország, igen, köszi, ezt kérem. In fact, if Jesus isn't there, I'll still go. De ha Jézus nincs ott, nem baj, megyek akkor is. Okay. They just they just want what's good what they think is good for them. They, they just want get get get. They're they're greedy. Ezek az emberek csak kapni akarnak, és azt akarják kapni, amit ők gondolnak, hogy jó. Tehát and igazából think, nagyon kapzsik. And I think these questions, uh, they're good for us to answer. Azt gondolom, hogy nekünk is jó megválaszolni ezeket a kérdéseket. And to come to grips with. És hogy megértsük ezeket. Are you here because you want something? Azért vagy-e itt, mert, mert akarsz valamit? Are you here because you want to give something? Vagy azért vagy-e itt, mert szeretnél valamit adni? I would highly recommend just looking at these two lives that you you You come to Jesus like Mary. És nagyon ajánlom mindenkinek, hogy, hogy nézzük meg, tanulmányozzuk ezt a két életet, amit most megnéztünk, hogy, hogy jöjjünk úgy Jézushoz mi is, mint Mária. Not like, not like Judas. És ne úgy, mint Júdás. And come to give. És jöjjünk úgy, hogy adni akarunk. Give you worship. Adjuk a, a mi dicsőítésünket. Your devotion. A mi odaszánásunkat. Your love. Szeretetünket. Your most precious treasure. És a mi legdrágább kincsünket. And your talent. És a mi tehetségünket. thinking, well, És tudom, hogy nagyon sokszor úgy üldögélünk, hogy na jó, de hát én mit adhatnék? I'm not very talented. Én nem vagyok túl tehetséges. I don't really have any any extra income Nincs that I can túl sok olyan um, invest in the kingdom. jövedelmem, amit, amit oda tudnék adni, vagy Isten királyságára szállni. I, I, don't, I don't have much. Tehát nincs sok nekem, semmim. But what Jesus wants most of all De Jézus, amit leginkább szeretne, is your heart. az a te szíved. That you would live for him. Hogy érte élj. That you would seek his fellowship hogy te keresd a vele való közösséget minden nap. You grow in your relationship with him. És hogy növekedj a vele való kapcsolatodban. Ő jobban vágyik erre, mint bármi másra. He wants that more than your service. Sokkal jobban vágyik erre, mint a te szolgálatodra. More than your money. Vagy a te pénzedre. More than your good works. Vagy a jó cselekedeteidre. If you haven't figured out, that's the whole storyline of the Bible. Hogyha nem jöttél volna rá eddig erre, akkor gyakorlatilag ez a Biblia történetének a, a lényege. That's the whole storyline. Ez, ez az, az egész történetnek az összefoglalása. In Adam and Eve's sin, God lost something that was precious to him. Ádám és Éva, amikor vétkeztek, akkor Isten elveszített valamit, ami számára nagyon értékes volt. <laughs> He lost fellowship with his creation. Elveszítette azt, hogy ő neki közössége legyen az ő teremtményeivel. And the whole of the, uh, the whole storyline of the Bible is how is God going to get that back? És az egész Biblia gyakorlatilag erről szól, hogy hogyan kapja vissza Isten ezt a közösséget az emberrel. He wants to be in constant, regular, deep fellowship with you. Mert ő arra vágyik, hogy folyamatos, tartós és mély kapcsolatban legyen veled. That's what he wants. Ezt szeretné ő. So what can you give him? Tehát mit adhatunk neki? Give him your heart. Ad neki a szívedet. Give him your time. A te idődet. Give him your worries, your concerns. Ad oda neki akár az aggodalmaidat, a, a, a bánataidat. Give him your dreams. Az álmaidat. That's what he wants. Ezt akarja ő. And and he'll save you that's a beautiful thing. És ő neked is ezt fogja mondani, hogy ez egy gyönyörű dolog, amit tettél. And he'll, he'll comfort you. És ő megvigasztal téged. He'll meet you there. Találkozik veled ott abban a helyzetben. He'll defend you like he defended Mary. Megvéd téged is, ahogy Máriát he'll comfort you like he comforted Mary. És úgy megvigasztal téged is, ahogy Máriát megvigasztalta. He'll teach you like he taught Mary. És tanít téged, ahogy Máriát is. That's what he wants. Ezt akarja ő. Lord Jesus, thank you that, that it's the very simple things in life that you want from us. Úr Jézus, köszönjük neked azt, hogy a, a legegyszerűbb dolgokat szeretnéd az életünkben. But we know sometimes it's the hardest thing for us to give. De tudjuk, hogy számunkra sokszor ez a legnehezebb, hogy ezeket odaadjuk neked. We know that this relationship in faith is is uh, is difficult. Tudjuk, hogy ez a, a hitbéli kapcsolat veled, ez, ez nehéz. It's not always easy. We forget. Nem, nem mindig könnyű számunkra, sokszor elfelejtkezünk róla. Sometimes we, we neglect you. Sokszor elhanyagolunk téged. But God, I pray that you would help us today make a new um, determination, a new uh, decision. Uram, arra kérünk, hogy segíts nekünk, hogy ma egy, egy új elhatározással, egy új döntéssel jöjjünk eléd. That we would come to you to give. Hogy azért jöjjünk hozzád, hogy adjunk. And not, not to get according to our own selfish ambition. És nem azért, hogy kapjunk, mégpedig úgy, ahogy mi önző módon ezt akarjuk. Lord, soften our hearts. Uram, kérlek, hogy puhítsd meg a szívünket. That we too would desire fellowship with you. Hogy mi vágyjunk a veled való kapcsolatra. In Jesus' name. Jézus nevében. Amen. Amen. Just one uh, very practical thing. Csak egy gyakorlatias dolog. Ez az új év kezdete. Nem tudom, hogy hozol, -e, vagy teszel le újévi fogadalmakat, de arra bátorítalak, hogy egy, egyet tegyél. Az, az pedig az lenne, hogy olvasd el végig a Bibliát ebben az évben. Okay? Uh, you know, if that seems too big, then read through the New Testament. Hogyha ez túl soknak tűnik, akkor csak olvasd el az Új Szövetséget. And roughly, if you just sit down every day you, you read either three or four chapters. És ö, ö, nagyjából úgy mondhatom, hogyha három-négy fejezetet elolvasol naponta, akkor egy év alatt el lehet olvasni az egész Bibliát. Now, is it important that you read through it in a year? Tehát ez fontos, hogy konkrétan egy év alatt elolvasd a Bibliát? No. Nem. But is it important for you to, to, to take some time out of your day, every day, to, to read the Word and, and, and, and meditate on God's Word? De az fontos, hogy minden nap szakítsunk időt arra, hogy Isten igéit tanulmányozzuk és gondolkozzunk rajta. Yeah. Igen, az fontos. That's important. Ez tényleg fontos. And, um, and every, every year I make, I make és minden évben meghozom én is ezt a döntést, hogy elolvasom az egész Bibliát egy év alatt. Általában itt tavaszig nagyon jól haladok. A nyáron egy kicsit így szétesnek a dolgok. Ősszel legalább az új szövetséget már befejezem. De az Ezékielnél valahol megakadok az Ószövetségben. Tehát én se csinálom mindig jól. De biztos vagyok abban, hogy Jézus nem a mi teljesítményünk foglalkoztatja. De hiszem azt, hogyha rendszeresen időt töltünk az igében, az segít az, az életünkben hogyha megengeded azt, hogy Isten igéje gazdagon lakozzék benned. Okay, so it's not a competition. Tehát ez nem egy verseny. But, but give it a try. De próbáld meg. Okay, give it a try. Próbáld ki. We're gonna finish today like we like we usually do with a few songs. Úgy fogjuk lezárni az alkalmat, mint általában egy néhány dallal. And the Lord's Supper. És az Úr vacsorával. Over here